Mtamuua mtu kwa sababu anasema Mola wangu mlezi ni Mwenyezi Mungu na hali naye amekujieni na hoja zilizowazi na akiwa yeye mwongo basi uongo wake ni juu yake mwenyewe na akiwa mkweli yatakufikieni baadhi ya hayo anayokuahidini. Hakika Mwenyezi Mungu hamwongoi yapindukiaye mipaka, mongo mkubwa. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد اني leo mna ufalme mmeshinda katika nchi. Basi ni nani atakayenisaidia kutuokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu kama ikitufikia? Firauni akasema, sikupeni shauri ila ile niliyoiona, wala sikuongozeni ila kwenye njia ya uongofu. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب na akasema yule aliyeamini, enyi watu wangu, hakika mimi nakukhofieni mfano wa siku za makundi. Mithla da'bi qaumi Nuhin wa 'Adin wa Thamud walladhina min ba'dihim wama Allahu yuridu dhulman ibad. Mfano wa hali ya watu wa Nuhu na Adi na Thamud na wale wa baada yao Na Mwenyezi Mungu hataki kwa dhulumu waja. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد Na enyi watu wangu, hakika mimi nakuhofieni siku ya mayowe. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد Siku mtakapogeuka kurudi nyuma, hamtakuwa na wakukulindeni kwa Mwenyezi Mungu. Na mwenye kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu kupotea, basi huyo hana wa kumongoa. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب Na alikwisha wajieni Yusuf zamani kwa dalili zilizo wazi, lakini nyinyi mliendelea katika shaka kwa yale aliyokuleteni. Mpaka alipokufa mkasema, Mwenyezi Mungu hataleta kabisa mtume baada yake. kama hivyo Mwenyezi Mungu humwacha kupotea anayepindukia mipaka katika maasi anayejitia shaka. Alladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'inda Allahi wa 'inda alladhina amanu كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار Hawa ambao wanajadiliana katika ishara za Mwenyezi Mungu pasipo ushahidi wowote uliowafikia ni chukizo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya walioamini. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu apigavyo muhuri juu ya kila moyo wa jeuri anayejivuna. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب na Firauni akasema ewe Hamana nijengee mnara ili nipate kuzifikia njia أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب Njia za mbinguni ili nikamwone Mungu wa Musa. Na kwa hakika mimi bila shaka namjua kuwa ni mwongo tu. Na hivi ndivyo Firauni alivyopambiwa ubaya wa vitendo vyake na akazuiliwa njia. na vitimbi vya Firauni havikuwa ila katika kuangamia tu. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Akasema mtu mmoja muumini anayeficha imani yake katika watu wa Firauni akiwasemeza watu wake Mnataka kumua mtu kwa sababu anasema mungu wangu ne ni mwenyezi mungu. Na yeye amekuletea dalili zilizo wazi zinazotokana na mwenye kumiliki mambo yenu na mlezi wenu. Na akiwa yeye mwongo, basi uongo wake ni juu yake yeye peke yake. Malaya uongo wake itamwangukia mwenyewe. Na akiwa ni mkweli, baadhi ya adhabu wanazotahadharisha nazo zitakuteremkieni nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu hamwafikishi njia ya wokovu mwenye kupita mipaka aliyemwongo mno. Enyi watu wangu, leo nyinyi mnao ufalme, nani watu wa juu katika nchi ya Misri, wala hapana mwinginewe. Lakini nani atakukingeni na adhabu ya Mwenyezi Mungu pindi kitujia? Firauni akasema, sikwambini rai ila ambayo mimi mwenyewe ninayoitakidi. Na sikuongozeni kwa rai hii ila njia ya uongofu. Akasema yule mtu aliyeamini katika watu wa Firauni, enyi watu wangu, hakika mimi na kuhofieni, sikufikieni siku kama ile, siku alipojikusanya watu makundi mbalimbali kuwapinga mitume wao. Mfano wa ada ya kaumu Nuhu na Adi na ya Thamudi na mataifa mengine yaliyokuja baada yao. Wala Mwenyezi Mungu hataki kwa dhulumu wake. Na enyi watu wangu, mimi na kuhofieni siku viumbe watakapopigiana makelele, siku mtakapokimbia kurudi nyuma, hapana kukingeni na Mwenyezi Mungu. Na mwenye kuachiliwa na Mwenyezi Mungu kupotea kwa kuwa anamjua kuwa mehiari upotofu kuliko uongofu, basi hatakuwa na mwongozi wa Nina hapa, bila shaka alikushakujieni Yusuf na ishara zilizo wazi na nyia wacha kuwa na shaka na hayo aliyokuja nayo kwenu mpaka alipokusha kufa mkasema Mwenyezi Mungu hatoleta tena mtume mwingine baada ya Yusufu Mfano wa potofu kama huu mbaya, Mwenyezi Mungu mwacha kupotea yule aliyepindukia mipaka, mwingi wa mashaka na wasiwasi. Wanaobishana juu ya ishara za Mwenyezi Mungu bila ushahidi wowote uliowajia, humkirihisha mno na kumchukiza Mwenyezi Mungu na waumini kwa yale majadiliano aliyotilia muhuri mfano wa muhuri huu wa Mwenyezi Mungu anaupiga juu ya kila moyo uliotakabari juu ya viumbe wenzake na ukataka kuwatawana na Firauni akasema ewe Hamana nijengee jengo refu nifikirie njia za mbinguni nipate kumwona huyu Mungu wa Musa na mimi nina hakika huyu ni mwongo kwa anavijidai kuwa yeye ati ni mtume Mfano wapumba ula uongo kama hivi Firauni alipambiwa uovu wa vitendo vyake hata kaviona mwenyewe kuone vizuri na akazuilika na njia ya haki kwa kukhiali mwenyewe njia ya upotovu na havikuwa vitimbi vya Firauni ila katika upotovu tu